ibiganiro bya radiyo isanganiro nk'uko mubimenyereye umwanya nk'uyu munsi nk'uyu ni umwanya w'ikiganiro karadiridimba n'akana kajya iwabo ikiganiro giha akaryo n'akanya abarundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka igihugu biciye ku rubuga rwa internet uwo munsi mukuru rero ukaba watangiye guhimbazwa ku isi yose kuva ku igenekerezo rya cumi na kabiri ntwarante umwaka wa bibiri n'umunani ushyizweho n'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibé. rsf nous couvre les reporters sans frontières frontière none uno munsi byoba byifashe gute haba kuri ubwo rubuga rwa internet nibiki bihacishwaho ni gute byohaca mbe bipimwa gute canke bicungegwa gute kugira kumbure haceho ibyubaka aho rero nkamenyesha ko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru cyangwa bwo kugira icyo umuntu ashikirije kuri internet bukaba bwaje bunenga cyane cyane igihugu cy'ubushinwa muri icyo gihe bavuga yuko byaboneka yuko buhonyangwa bwose hano mu Burundi ho byifashe gute mbega turetse kuri internet muri rusange uno munsi umenyesha amakuru arangura gute umwuga wiwe biramworohera mbe kuronka abavugisha aho bita rehosource byoba byoroshye ntibihanze umwuga tuza kugaruka ko hano muri kino kiganiro karadiridimba akaba rero atari umunsi udasanzwe kuko ndi kumwe n'umuhuza bikogwa eh, mu ishyirahamwe la benevolencia akaba agejwe umugambi wishinze kugwanya imvugo zibiba urwango ni wishinze kugwanya imvugo zibiba urwango uwo nawe si uwundi ni jimmy elvis ubyizigiro reka ndakuramutse nongera ndaguha n'ikaze muri karadiridimbo no munsi ndakuramukije naje kandi murakoze kubutumire kumbure widondore neza usanga hari ko narengeje cyangwa nakuye oya nibyo nyene nitwa Vyizigiro Jimmy Elvis ku mugambi wishinze kugwanya imvugo zibugwanko eh, Burundi murakoze cyane nkuko mwabyumvise ijwi na medal niyo nkuru Albert Nduwa yaraza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma mukanya isase duce tuja mwidurido ya kino kiganiro 라디오 이상한이로 eh, umuntu arabye iyo eh, imvura imvana y'umunsi wa juva byari bikenewe cyane kuko nubanza kuvuga nti iyo batubariye ubwigenge bwo kumengesha amakuru ubwigenge bwo gushobora gusura ibyiyumviro n'ubwo bubasha n'ubwo burenganzira bwo gushobora kuronka ndetse no gutanga amakuru canke ibimenyeshwa haba aho uri haba mu kibano kandi eh, Eh, turaza kuvuga ku bwigenge mbwa tuvuge kandi nishobora kwita ku marimite ko mm. bwiza kugera mugabo ubwigenge tuvuga ah, yuko ushobora atarenga mm. umuntu aronka amakuru umuntu ashobora guhanahana amakuru mugabo hatagiyemwo igitsure mm. cy'abashobora kukubuza gusohora ikiri ku mutima nubwo bijyana gutangwa ko ayo makuru ariko ugasanga uko gutanga ayo makuru cyangwa guhanahana amakuru ubwo bwigenge bujyana no kuvuga no kuvugira hejuru iyo bitagenda neza mhm. ugasanga hariho abatinya kumbure gudoma urutoki ku muntu canke ku bintu canke ku kuntu ibintu bikogwa kuko kumbure icyo no kwita demokarasi gitaratsimba neza cyane mhm. bica bisura kuza kugira ingaruka kuri kashikiza icyumviro mm. uh, ntidushobora kubandanya twobana cyane ntitwobaho uh, tutari kumwe n'abamenyesha makuru mugabo nikibuza ko usanga ibinyamakuru byinshi no munsi biriko biravuga inkuru ni ukutaza kuyeyembya mm. ugasanga ntibyoroshe ko zikora ibinyamakuru bikora ku nkuru nkoramutima ku buzima bw'igihugu bwose tuti n'ubwo haba hariho gushaka kw'inzego zo hejuru mm-hmm. abari indongo zimwe zimwe ntiziratahura nka neza ko zishobora kutanga amakuru byoroshe ku buzima nkoramutima bw'igihugu n'abamenyeshamakuru cyangwa n'abandi bantu ntibaratahura neza yuko bishobora kwijyana uko nyine mu gihe bokora by'ukuri ku bimwe biba bihanze igihugu by'ukuri mhm. kumbura ibyo turaza kubigaruka ko mukanya umwanya turabufise ariko ndiko ndacagaruka ko muri mu ntangamarara y'uno munsi mpuzamakungu mbe uno munsi muravye abasanzwe bakoresha uburyo ngurukana bumenyi eh, cyangwa uburyo twavuga bukoreshwa na internet n'ibindi ha mu Burundi mubona hari ikintu cotuma koko uno munsi wibukwa cyangwa uvugwa cyane cyangwa haracari eh, nombre no kuvuga limite haracari abantu Kenya bakibikoresha cyangwa bakironka amakuru mu buryo bwa none uravye ibihero byatanzwe n'ikigo citwa ARC kije kugenzura mu Burundi ituma tumanako mm. yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi mirongo ibiri abakoresha internet maze gushikira abarundi bashika ibice cumi ku ijana mm. abo bantu si bake mm. si bake urumva yuko ushobora gusanga umuntu ari inyuma y'inka w'umwongera afise agatelefone gatoyi karimo facebook ashobora kuraba ibivugwa na bariya na kuko rero tuba turi mu gihugu uh, kitararengana iminsi myinshi cyane cyangwa myinshi kivuye mu ntambara mhm. usanga haba hariho ibintu byagiye birasizikaza ikibano bitarahera iyo rero hageze guhana hana amakuru kubona ubuhinga igituma uno munsi mvuga urakenewe nuko uko harimo bamwe bashobora gukoresha agashavu bamwe bashobora gufatira ku byabaye muri kahise bitagenze neza kahise kabi k'intambara ugasanga harimo abari mu mugwi runaka bashaka kuvuga uko bishakiye canke mu gukorera intebe ishushe abari mu abari mu ndi mugwi ivyo bigaca bize birakabugwa nuko dushikira ibiringo bimwe bimwe bigoye bitoroshe nk'amatora canke ibindi bintu bituma abarundi bashobora kuvuga nk'igihageze kwibuka amatariki canke iminsi iba yarahitanye bene wabo bene wacu mu myaka itandukanye bivanye n'imigwi cyangwa amoko abarundi baba bahurikiyemo hmm. irumva uno munsi usanga eh, tuvuze ko ubusi wo eh, ubwigenge bwo gushikiriza ibyumviro birakenewe yuko naho turatera imbere dukoresha iyo internet ubuhinga bwa none ko twogera dutumba tuti mbega dushobora kubukoresha gute mu gutera imbere dushobora kubukoresha gute eh, mu gusera ibyiyumviro byacu mugabo tutako dusubiza igihugu mu ngorane hmm. ariko nubwo aherisi tuvuga yuko ibyo bice cumi ku ijana by'abarundi bakoresha interinete mbe hoho hoba hariho nka politiki yo gucungera koko iboneka ibica kuri ubwo buhinga uno munsi mu bundi nibaza ko bitoroshe kuko hmm. eh, urabye nk'ikirundi ntikiri cyane mu ntikiri cyane mu ndimi zoroshe zoroshe gucungera gukoreshwa ku bumenyi kuko uh, bya byuma bisanzwe biko bicungira ingene uh, nk'amajambo uvuga uti ijambo ntiryandikwa uh, haraza gusohoka amarerte bari hmm. babloke urubuga cyangwa bagira iki bari kubandika mu kirundi akenshi ibyo bintu biravugwa bikandikwa umugwi runaka rwasinzikaza ugasinzi ukaza uwundi cyangwa bamwe bagize umugwi naho batabatumwe n'uwundi nabo bakagira ibyo bavuze bibi ku mugwi mugabo eh, icungera ntiryoroshe keretse ko hashobora gucungerwa ababivuga mbwa muri rusangi eh, nta rutonde rurashaka kuboneka ko gucungera abashobora gukoresha amajambo y'ubugwanko canke abatyoza ubundi mugwi basanga ivyumvira mhm. muvuze ari imigwi ibiri bihanganye canke imigwi ibiri kumbura idahuza twagiye turabona bagiye barafungwa banashima bagirizwa ibyagiye biraca kuri izi mpingangurukana bumenyi ariko kumbure amatoza niba atabaye atamategeko yaragenga Mhm. hari n'abantu bashobora gutanga ubutumwa agakoresha izina eh, atari akoresha ubutumwa akoresha izina atari guyiwe kandi ugasanga iyo zina abantu barikurikira mm. iyo uwo muntu ageze gukoresha imvugo z'ubugwango iyo umuntu ageze kuvuga ibintu bitovuzwe mu barundi mu kibano iyo umuntu ashobora ageze ashobora kuvuga ibintu bishobora gutosekana gutosekaza imigendanire mu kibano umuntu ashobora guhezwa ngo atogwe amaze guhagarikwa amaze abamaze gutumwa ko imbere y'intahe ni abantu usanga bavuze amajambo ugasanga ko bakoresha amazina yabo bonyine mhm. bemanga bafise aho baba hazwi aho bakora hazwi aho muri icyo gihe ubutungane buranyaruka kenshi guhagarika umuntu kuko eh, mu byo la benevolence ikora mu byo abamenyesha makuru bakora mu byo abandi bose bitakaza muntu bakora bagerageza kubwiriza minsi yose abantu yuko ukwirinda gukoresha imbuto z'ibugwanko bakavuga n'igituma bakavuga ko n'ingaruka mbi zishobora kwaduka mu kibano mu gihe akoresha imvugo nk'izo kandi biciye ku bwongo bumenyi uno munsi ziri ko benshi kandi benshi muri abo bantu bazikoresha arugwaruka mhm. eh. mhm. nubwo gwaruka ari na rwinshi hano mu gihugu kumbure ni narwo gwaruka kandi uno munsi bavuga yuko ruri mu buzima bubaye abaye ni ukuvuga hari ubukene budasanzwe n'ubushomeri budasanzwe iyo internet ni gute ishobora gufasha ubwo rwaruka rwinshi wumva ruri mu barabara kugira rurabe yuko goronka icyo kumbura gukora ejo ntegeye ubuzima bwandanye uno munsi interineti eh, nibaza ko ari impano urwaruka rwabwiza gufata kudafata minenegwe mm. kuko niho hacishwa uko izo mvugo tuje kuvuga niho hacishwa ibindi byumviro vyiza niho hacishwa ah, ivyumviro uh, byo gwaruka rundi rumaze kogorora niho hacishwa imigambi myiza niho hacishwa abavuga ko bafise ubuzi niho hacishwa ubururu bw'ibindi bihugu butari no mu Burundi kwisi yose y'abantu bashe gutera imbere umuntu akaraba yuko gwaruka mu bundi nago rushoka kurikirana neza internet ngaha guhakura akarorero umwe wese mu gisata abona yuko ashobora gukoreramo ariko twibuka kandi ko n'iyo interineti nayo ntizimbye n'ayo telefone bakoresha nayo nazimbye mu gihe nabwo rushomereye e, icyo rero ni ikindi kibazo twiyumvira yuko ari naho abajeje intwaro bazoheza bakaraba ko umugambi mwiza bafashe wo gushyigikira urwaruka mhm. kwiteza imbere ko byojana no gushobora kubohereza kuri ngeke tuvyibuka urumva telefone imaze kujamwo twita android imaze kurenga ku bihumbi dufata ijana mhm. ugasanga ivya ma connection ku munsi ushobora gukoresha biburi amafaranga ari munsi y'amajana 5 mhm. urumva ko amaze kuba ari umutahe bisigura mhm. ko banza kugira uwundi mutahe kugira ngo ushobore kuraba ibihavugirwa mugabo nuko naho eh, hariho n'abafise uwo mutahe w'iyo telefone na connection yayo usanga telefone ikiriki labako ikiyafasha gukora ibindi bintu mugabo atari ibintu bituma bitunganiriza imigambi yabo bitobateza imbere ngo babera karoro abandi mm. urumva ni tumanze duhere kuri abo bafise ubwo buryo bukeyi buko umutaye telefone na connection yifise bashobore kubukoresha ibituma bashobora kwiteza imbere mu kibano babakarura abandi hanyuma abandi nabo babonereho Mm. hari wavuze yuko kumbure iyi interineti n'amatelefone bishobora kugwa nko ku bihumbi amajana atatu mu gihe muri ibyo bihumbi amajana atatu bikoresheje akagambi gatonya usanga innovation kuraba mhm. ubuhinga bushasha uvuga uti gende ko nkora kino kintu mbega abo muri gine uyu munsi bakora icyo kintu babigenza gute abo muri afurika y'epfo bigenza gute abari burayi uno munsi bariko bikora gute umuntu akavuga ati ninarabe ibyo abandi ariko barakora ntarinze gushika kubera uko biri ku rubuga ngukana bumenyi ngaje ndiko ndakora biragira kanovera kumena ya nyungu bakabibandanya ibi bibiriho bakavyigiza inyuma Mm. Eh. ariko hagati aho hariho mu bindi bihugu usanga iyi internet bayiha abantu bose ikaba publique aho abarwaruka ruhurira mu ma iniverisite n'ahandi eh, kumbure natanga inda bivuga ati turacyari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere uno munsi mubona muri izo nzira hari aho umuntu yoca kugira ubwo rwaruka bworoherwe eh, uno munsi umuntu arashobora gufata umugambi nuvuga nka buguhimiriza guhimiriza mm. ubwa mbere abajeje kudufasha mu janye intwaro umuntu abasubiramwo mm-hmm. abaje kudufasha gutungereza imigambi y'iterambere nabo nyene bagatahura nabo nyene ubwa uruhara rwa internet bagatahura uruhara kuko abantu bose bashobora kuronka eh, bishoboka ubuhinga bumenyi ko ari soko umunsi kiterambere kurumva namba twari tubayeho myaka 30 heze twiyugaranye mm. umuntu araba iba mu kibano umuntu araba iba mu komini wabo araba muri zone wabo wese kora akashika ashaka ibe mu ntara uno munsi ntibishobora gukunda yuko umuntu abaho atamenye ibiriko bibera bivugu bibanye ntibikura ko umuntu ashobora gutemba ataravye iriko bibera mudusangiye kino kwita umuce wa Afrika mm. umataravye biri kuba ku isi yose kusho usanga uri gukora ibintu cyari kuyumvira ivyumviro abandi amazi imyaka 70 amaze kurengana aho urumva hageze kuja guhiganwa isoko mpuzamakungu hageze kuja guhiganwa mu karere utashoboye gukurikirana aho abandi bateye urabe ibyo bashoboye n'ibyabagoye ufatireho nawe icyo ushobora gukora terambere turavuga ntiriheza ngo risubire kuba ryonyaruka bwe hmm. n'umunsi rishoboke nibwo abantu benshi bashobokana cyane cyane ugwaruka bumva yuko babwiza kugira ingufu zo gukoresha interineti ababijejwe abajeje intwara abashobora gutuma bashikana kure internet n'ahandi hose bumve ko imigambi ahandi usanga mu mabisi hariho mm. internet ugasanga hari amasare aho abantu benshi harimo internet hari n'ibibuga birimo internet abantu amakuru aguma agenda mm, abantu bagenda n'umwanya abantu bagenda n'umwanya muri uwo mwanya harimo baraba ibindi mugabo tugwize mu baraba internet mm. abaraba ibikorwa abaraba ibyakozwe abaraba ibyiyumviro abaraba imigambi ishobora kubateza imbere hama nabo bagateza imbere igihugu ngiye mm. gutera imbere mm. reka kumbure tugaruke kuri caki nimwe rimwe agarutse ko muti umwuga wo kumenyesha amakuru muri rusangi naho twafatira kuri ibi bya internet muti hariho abamenyesha amakuru bashika bagasha kumbure hariho n'ingorane zimwe zimwe zabavuye ko canke e, zavuye ahandi ubwo mwibaza yuko umumenyesha amakuru ubwiwe ariko ararondera aha amenyesha amakuru canke abo aha amakuru yategerezwa mbere guca hehe kugira yoroherwe gusumbya ahandi canke yoroherwe gusumbya ibindi mu kugira amenyeshe amakuru makuru imbere y'uko ah, aha amakuru abo kuyaha ni ukubanza kumenya amategeko mugenga mhm. ni ukubanza kumenya icyo amategeko amurekurira ni ukubanza kumenya icyo amategeko atamurekurira icyo rero amaze kugitahura mm. ni uguca ajya ku kivi kujya ku kivi kurondera ayo makuru ngo bakarondera amakuru abona yuko abo ayashikiriza mhm. ariyo bakeneye Mm-hmm. umuntu ntiyumviye ko abantu bakeneye kumenya biriya kandi by'ukuri atari cyo kibahanze umwe yashaka kwiyumva bwa mbere amatohoza akaza kubati nama nkora muri gisate kiniki niki niki uyu munsi abarundi uyu munsi aba bantu bashaka kumenya iki bashaka ko abo hejuru abarongoye bamenya ko bakeneye iki by'ukuri mm. eh, mugabo tugiye muri uku kuntu usanga eh, haguma havuka inkeshamakuru no kwita shira imbere umwanya munini ya inkino umwanya munini ya kujajura mm. muziki kujajura la comedy ni vyiza biri mu byubaka ikibano biri mu byubaka igihugu mugabo umuntu akaraba ko byukuri mm. abamenyesha makuru ico bariko bararondera ico bariko baravuga ari kintu abantu bari bakeneye mu kibano ari kintu kibateza imbere ari ibintu bibakora ku mutima ari ibintu bishobora gutuma ejo namba ari icyo babura namba ari icyo bidogera namba ari icyo bahanura bishobora gushikanwa hejuru bikaba ibintu koko by'ukuri aho niho nanavuze mu kanya ntiyi haragerwa ugasanga kumbura bivanye n'ibihe igihugu caciyemwo mhm. ntibyoroha minsi yose yuko makuru bakora ku bibazo mm. bihanze by'ukuri igihugu usanga dukora Akora ku bindi bakora mm. ku bindi kandi by’akamara umugabo hari aho utarashika mm. reka mukanya isase duce tugaruka hano kugira tubandanye na kino kiganiro cyacu nibutsa ko ari karadiridimba turi ko turaba ubwigenge bwo kumenyesha amakuru biciye kuri internet bitabujijwe yuko duza guca cyane cyane no kuri uno mwuga nk'uko mwumvise turi ko turabishikiriza aha naho reka tuhagaruke gatonya eh, izo mvugo akenshi z'ibibwanko ngira zoba zica muri bino turiko turavuga no munsi bya internet cyangwa no ku oh, menyesha makuru bisanzwe naho nizi mvugo zirakunda kwibonekeza mu mwuga wo kumenyesha amakuru izo mvugo ntizigwiriye cyane mm. usanga ari bya bindi ava mu kindi ngo ururimi ruranyereye mugabo eh, hagiye haratangwa inyigisho myaka iheze eh, zikangurira abamenyeshamakuru kudakoresha amajambo cyangwa imvugo z'ubugwanko ha mu biganiro baremesha ku nsamirizi cyangwa ku kinyamakuru bakorera mm-hmm. haba no makuru ashikirizwa aho keshi bikunda kuguranira ni izi mbuga ngurukanabumenyi zikoreshwa na interineti kuko mm. niho nibaza ko ariko araduga cyane nko muri ino minsi y'icyo bintu kwita journalisme citoyen hari abandi bantu eh, kubera internet ibari kurira umuntu wese hari ashaka gushikiriza icyumviro ciwe ashaka gushikiriza icyo nakwita amakuru abatoho cyangwa adatohojwe ugasanga ndetse n'ibyo abantu bakurikira ari ibita ama views cyangwa ama like cyangwa ama mm. partage ari byinshi cyane gusumba n'inkuru zitohojwe kuvuga baba barondera ababakurikirana benshi kandi abo bantu bakakwiye rero abantu bakurikirana ugasanga ntibafise kumbure ubumenyi buhagije bujyanye no kumenyesha amakuru bavuga bati iyi nkuru niyo canke siyo uyu muntu arakarakoreshwa n'umuntu kanaka cyangwa ntarikarakoreshwa aho ni ukwita rero leader d'opinion n'abantu bagiye baratanga amakuru gushikaho bagira umugwi munini cyangwa imigwi minini minini y'abantu babashigikiye abo bantu kenshi bakira izo nkuru bakazita mu ndasa mhm. batarinze kuraba yuko izo nkuru zishobora kuzana ingorane mu kibano hari igihe rero hakoreshwa imvugo zimwe zimwe mhm. z'abagize imigwi imwe itandukanye bazitumbiriza ku yindi ugasanga mu gihe abamwesha amakuru batohagabira abo babita ko bakora umwuga nk'uko babuza kuwukora mhm. birashobora gusubiza igihugu mu ihumbi birashobora gukwega amabiki ivunga birashobora gutuma abantu basura kwinubana mu wasanga abariko barabituma ahanini nabo bantu bagiye bararonka abantu bakurikira ku byumviro bitandukanye ugasanga muri abo bantu harimo abantu kwita nk'abasakuyozi bafise intumbero zindi bashaka ko mugabo abakurikira bobo batazibona mm. aho rero uravye bije no kuragiza ivugo zibugwango ku bwangurukana bumenyi ico kintu kiribonekeza cyane utibagiye mm. ko ashobora kubona na babandi bakoresha amazina atari iwabo mm. reka gatonya twakire uno twakuye alo alo kuri radiyo isanganiro ni amahoro n'amahoro sangwa ikaze widondora ariko baradukurikira hamuramutse n'umutumire turi kumwe ego ubwigenge rero bwo kumenyesha makuru ni ikintu gikomeye kubera ni kimwe ah, mu bimenyetso twita ko bimenye byerekana ibihugu biri mu nzira nziza ya demokarasi mm. ariko rero naho biri uko ubwo bwigenge nk'uko umutumire yagiye abica ku masonga mhm. mu bivanye n'aho bihabiye rimwe na rimwe buragoye kubahiriza ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande biragoye kumenya aho buhera n'aho buherera mhm. cyane cyane ubu ku isi dufise ibiyise ngo ni sosiyo mm. ni ukuvuga ubu buhinga ngurukanabumenyi Mm-hmm. aho umuntu wese yibereye muri we ashobora kuba journaliste citoyen nacyo nyine yakivuze mm-hmm. ibyo rero bica bituma akazi k'abajejwe kugenzura iby'abantu dukiriza bigora cyane mm. cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere mu bihugu bikomakomeye barafite ubuhinga nk'uko yabivuze bwo bwo kuba alerite iyo habaye amajambo amwe amwe atari meza akoreshejwe mhm. ariko mu bihugu by'iwacu bikiri mu nzira y'amajyambere ubwo burenganzira burashikari ubwo rero nkaca mbaza umutumira ati bavyifatamwo gute badafise ubwo buhinga kugira ngo ndabaze kubona nko mu gihe cy'amatora iyo tumirije igihe cy'amatora mm. usanga ku mbuga ngo rukabona bumenyi hakoreshwa imvugo mbi imvugo zidahumuriza zica eh, zitesha agaciro aba n'abandi bivanye n'uko tuba turi mu mu gihe cy'amatora mu gihe cy'imigambwe mu gihe cy'imyibazo hmm. ibyo byose bikaba biboneka yuko ari ukwisunga nyine icyo nokwita ibi politike y'umugambi w'ubutwara hmm. aba bademokarate hanyuma ku rundi ruhande birazi nawe nyine baba bamwororeye ah, uburenganzira bwiwe kubera abantu baremerewe gukominika ni ukuvuga ah, gushikiriza icyo biyumvira mm. ariwo wo mushinga nawe nyine w'ibyo twita demokarasi ariko baca usanga rero kuri bamwe n'abandi ntibigane uko babyifuza dufatiye naho nyine no ku banyamakuru mwavuze igihugu cya shini yuko cyari igihugu n'ubu ugiye muri leta y'ubunete kuraba n'icyo gihugu usanga kiri mu bya nyuma mu bihugu byitwa yuko bitubahiriza uburenganzira bwo kumenyesha amakuru hmm. biciye kuri interineti ariko rero ugaca wibaza eh, biciye kuri interineti ugaca wibaza nibyo tumva yuko muri shini bacungera ibikorerwa ko ibivugirwa ko n'ibindi n'ibindi ariko ukaba uzi yuko mu rwego rwa politiki shini ari igihugu ntuvuga yuko bakebana n'ibi bihugu bikomakomeye mm. mbega ubwo niho harimo n'umukenyero wa politiki wo kugira ngo batere eh, icyo gihugu cy'ubushinwa giteye bwoko bw'ubutunzi ibyo mm. ntawo bigaruka ko ntawo biranira ko ariko rero ntibizi ngesha yuko imikenyuro nk'iyo nayo nyine ikorwa n'amaleta ku mvo yo konona canke mu nzira yo gusamara kuko imyaka uratse iguma imyaka imyaka iguma kandi imyaka nicyo ntisubire inyuma imana yaduhishije ntisubire inyuma kabisa ni ukuvuga rero kugwaruka kugwaruka n'ukuri ubu rwaruka rukuru uno munsi rwaruka uno munsi rurafise ikintu gikomeye Eh, mbwa nibaza yuko igikenewe cyane uno munsi ari ugukomeza nabo nyine ubuhinga mhm. nk'ubu tugashobora gufata ko ikirundi nacyo kijya mu ndimi zishobora guca kuri za google n'izindi mm. hakabaho amalogisiye ashobora gutahura ikirundi gutyo niho hashobora bwa buhinga ibura ariko barakoresha bwo ushobora gutora amajambo amwe amwe arinze yandiko akoreshwa hacazamwo isuzuma rihambaye ushobora no guca ubona uriko ayo majambo n'imvo akoreshwa kujya biba biri mu zindi ndimi urinzi wakoresha ibicapo bimwe bimwe urinzi wakoresha amajambo amwamwe amwe haca habaho ugushaka kumenya ku nzego zo hejuru zibijejwe kubera iki ubu muntu kubera iki umugabo w'abantu kubera iki aho hantu kubera iki iyo ntara rikirakoreshwa cyane mu ndwi amajambo avuga ameze uku n'uku n'uku n'uku n'uku bigamije kuki n'uno munsi biracari hasi biracagoranye hashakuriza amategeko barashageza kuraba ko ari umuntu runaka akoresha izina ryiwe ashobora gukoresha icaye na kinyamakuru runaka cyakoresha ikintu mugabo iyo bikoreshejwe n'abandi bantu badafise eh, amazina amenyekana cyangwa naho amajwi ashaka kure mugabo bagashobora kugunganya ikibano biragoye cyane ko abantu bose bashobora gukurikirana kuko bijanye n'ibi tuvuga tuvuga bya journalisme citoyen tutavuga tuti hariho aho abanyeshuri bakuru munsi batagera irega bajya abantu bakurikirwa cyane kuvuga ngo bamenye utamenya kuri Twitter mm. batazwi ni kubera yuko bakora aho abamenyesha ko badashobora gukora mm-hmm. ugasanga hari ibyo bashobora kuba kuvugira hejuru barashobora kubabuka rimwe na rimwe kudoma abamenyeshamakuru basoma mu bandi babona mu bandi mwagarutse ku bihe ko muri igihugu kiba kirimo uno munsi mwibaze ko izo ntambamyi zituma abamenyeshamakuru batabishika ko ni iki hariho abamenyeshamakuru n'ubusanga bari mu buroko hariho abagenda akagirire kumbura ntibibaza ko uwo mwuga cyangwa aho bokora nabo abo bandi babigira ku izina ritari ryabo ejo bogira ku zina ryabo borondego abarundi hamwe makuru hari batarashika nibaza ko ari ibigenda biraza buke buke mm. si ibintu biza si ibintu bihera si indwara ihera ku munsi umwe ni indwara ihera buke buke niyumvira yuko vuba hazogera igihe basubira ko bashobora gushikiza ibyiyumviro byabo n'ubwo njyana n'ikiyavu ati nko bashinwa kubera yuko bashinwa ku mvo z'ubutunzi ku mvo za politike ku mvo eh, z'ingene bahiganwa n'ibindi bihugu bya rutura barahanganye rwose eh, uca bareka cyane cyane mu minsi cyane ko hari amakuru amwe asohoka hmm. amakuru ajyanye eh, n'agati k'akazina muntu amakuru ajyanye n'ibitagenda neza mu bashinwa kuko byo biba bicafuza ishusho y'igihugu bivuzwe ugasanga leta ihari iriko iragerageza kutareka kujya abanyaburaya bitwigisha cyangwa babivuga ubu burenganzira bw'uko abantu bavuga ibiri ku mutima bivanye n'ibihugu cyangwa intumbero ama leta aba yarihaye muri Afrika rero kuko henshi tuba tukiri mu bihe by'intambara cyangwa ibihe tuvuye mu ntambara usanga na politiki iza ku mategeko n'urutonde mm. mbwa mu gihe naho eh, hoba hariho ukubuza kuvuga ibitagenda neza byose nk'uko abantu babivuga mu kuyivanga ku neza y'igihugu ni ugushyiramo urutonde abashikiriza amakuru n'abatoza amakuru bakumvikana abajeje kubicungera bakumvikana kugira ngo ntihave ko hagira amakuru amwamwe atangwa hagapfa usanga ahungabanije byinshi murazi neza ko hariho mu mategeko agenga gukoresha amakuru amakuru eh, ajejwe y'ubutunzi bwo hejuru adashobora kuvuga ku maradiyo murazi ko hariho amakuru ajeje kwivuna abansi adashobora kuvugirwa ku maradiyo uko nyene kuko bishobora gusha bizana ibindi mu gihugu mm. ariko kandi ubu bisa n'ibyateye imbere amaradiyo ashobora kureka kubivuga hakaba babandi batanga amakuru ya journalisme citoyen wa no wa mwene gihugu ubu ubumusa afise yugushikirize icyumviro ciwe nkuko yakibonye wagomba mbere ntihaba harimo n'ubwo buhinga bwo kumenyesha bwo gutoza no kumenyesha amakuru bwakoreshejwe ugasanga abantu bariko baramukurikira mm. kandi biriko vyica kwa kwigengesera gukontororwa ariko hagati ukaza wumva ati uno munsi aba nabo batanga amakuru umenga arakanye kumbure atari ikintu babona cyabaye hariya kitavuzwe aca ati bati nticovugwa mu gihe usanga aba banyagihugu nabo kumbure benshi bariko batora muri bya binyamakuru byumvigwa cyane ntimubona yuko ejo na hirya y'ejo no kumenyesha amakuru bizoba nibaza yuko ah, abamenyesha makuru n'imenyesha makuru biri ku murindi mwiza biti mm. gute kubera yuko nk'uburavye amaradiyo ah, inyamakuru bisomwa cyane gusumba ibice bivuze gusumba mu Burundi byose riko birashiraho izo mbuga cyo byaramaze gushiraho izo mbuga ngurukana bumenyi mm. zavyo mugogo ziri ku izina ryavyo ibitoroha cyane usanga kumbure hariho amakuru amwamwe amwe atatohojwe neza samenyesha makuru mm. sinimengesha makuru nabandi bantu kugira ngo rero amenyesha amakuru amenyesha amakuru basuke mu mabisi ni ukuntu baciye baza baraja ko nabo bahagira imbuga bakaza barashyira ko amakuru nabo atohojwe mugabo naho nyene hagumamwo ka kantu kuko naho baba bari kuri izo mbuga hari aho badashobora gushika abayunguruye muri abayunguruye kandi babandi nabo amakuru ko bayabonje ko bayumvise batanga uko nyene biturira bidaturira babitanga uko nyene mugasanga kubera ko akarangamutima amigesha makuru bafise n'imigesha makuru babwiza gutanga amakuru ayunguruye amakuru atohojwe amakuru mm, yubahirije amategeko amakuru aho abajeje intwaro bahawe ijambo amakuru aho abahinga babajejwe ijambo amakuru umuntu abona yuko afise ikintu aza kungura mu kibano mm -hmm. haba mvye butunzi afise ikintu aza kungura mu kibano haba mvye kumbatira amaho n'umutekano mu kibano mm. e. ikiganiro ni karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro gyakajyo nakanya barundi bari hanze y'igihugu kugira namwe mugire ico mushikirije baranyetse kwa rundi ari ku murongo allo allo namahoro namahoro ndabaramukije ndamukiza umutumire yabwira imana mahoro neza yitwa byizigiro turi kumwe hano akaba ari umuhuza bikogwa mwishyiramo impuzamakungura benevolentia ajejwe umugambi wishinze kugwanya imvugo zibiba ubwanko mwumvise ko turiko turavuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru tubicishije ku buhingangurukana bumenyi idondore hamuduge ku eh reka kukibaza jewe kibaza umutumire nimba koko kijanye n'ibyo turiko turayaga kuri uno munsi eh, reka nibarize remi ni eh, jimmy jimmy jimmy sabwe sabwe eh, mugenzi iyo iyo uhaye ikibanza umunyagihugu yumvirize iradiyo mhm. cyangwa ugaha ikibanza umujurunaliste akoresha ibiganiro mhm. ukaraba urabye nka kino kiganiro kare cyahora cicwa n'abaminisitiri abashingamateka abaki abaserukira ibiyenzi abaserukira sosiyete sivile bakamenya ibyiyumviro kugurana ibyiyumviro ubu hatumisa imyaka indwi irenga itandatu iyo mujurunaliste yamavuga ngo yababuze yababuze none gajimi hamaze kugeraho n'umushingamateka yatowe n'abanyagihugu ntadashobora kwitabira mhm. none wumva uwo mujurunaliste we bari kwakora ikiganiro mhm. we uze ko mu muco ucumbarira rero aho umunyagihugu ari iyoba abanyagihugu bafise aho bavugira iradiyo ziciye ku mugaragaro hmm. n'ibyo kuri interineti by'uhagarara mugabo uko babazimya ku iradiyo uko abo batekamuteka badashobora kwitaba ibiganiro uko uwo mu ahembwa amafaranga y'ikori ry'abanyagihugu adashobora kwitaba abanyagihugu bamusiguze none umunyagihugu azokwama ava hari ingozi ava mu canadoro amanutse mu biro kwa minisitiri kugira ngo amenye ibijyanye iradiyo iriho kugira yibereye hariya mucendajuru abyumva abyumve ku iradiyo abyumvirize abyumve amenye n'ingene bifata mm-hmm. none zo banza kubanza kubana ku gatete kiwe aje kodera none bizoca uwo munyagihugu wumva iyo minisiteri iriho ikora urumva hmm. jimmy ibyo bintu byose jewe jene rugomba ndakwisabire mbarira bati wewe kuri mu burundi agaciro umunyagihugu afise n'umujurnaliste afise n'iradiyo afise uzoba ukoze cyane urakoze cyane Nico kibazo yari yabajije arakoze cyane ni Placide muri Hollande uwo muhumuco avuze ibintu bikomeye avuga ati biragoye cyane yo tubona eh, ku musambirizi kenshi abo twabwirizwa kuba turindiriye ngo baze baduhe umuco ku bibazo bitandukanye cyane by'ubuzima bw'igihugu ntitubabona ntitubumva nuvuga ntibivana ngira ngo n'amaradiyo cyangwa radiyo yumviriza kuko urabye muri rusange mu makuru ashikirizwa ibiganiro bishikirizwa mm. hariho uh, ibintu bigenda buke buke hama hariho kudubura hama guhimiriza mm. bamwe n'abandi eh, icyo ni uguta mu gifaransa aho tujya informasiyo si kinini abanyoza ko indongozi nyinshi maze kubona akayoke zimaze kubona akamaro gushikiza ibyiyumviro byabo n'umunsi dufise umukuru w'igihugu ashikiriza kenshi ibyumviro vyiwe bigaca ku maherezo sosiyo bigaca ahantu hose abantu bashikira ibyumviro abanyagihugu kavugana hari ibiganiro kwita rusange public abantu bazabashizamo ivyumviro tukaronka indongozi yo ku maradio no ku matelefone bakavuga ego muri turashikaho nkaho muri Hollande yo bigeze no munsi mm. mugabo noza ko turi ku murindi mwiza cyane uko tubana ngaduhimiriza abajeje gutanga ivyumviro vyabo ha muri azo muzunugu zatoya abashinga amateka abashinga n'abandi kuko ibyo bashikije byubaka igihugu mugabo ntituri ahantu bavuga ngo nta muntu ah, ajejwe intwaro canke yejwe indongozi ati atanga amakuru birashikirwa cyangwa bashikiruriye bivange na bivange n'ivyo abanyeshuri bashaka kumubaza hmm, Jimmy tungarutse kuri Placide muri Hollande mhm. ico yavuze cyane cyane nuko nubwo n'umukuru w'igihugu mwakivuze ashikiriza ati jamais eh, canke never Samedia nuko kushika uno musi murabona yuko mu bushikiranganje butandukanye bagiye bashiramwo ibisata byo kumenyesha makuru ariko um, nkuko yakivuze birababaje kuko birashobora gushika ugasanga uno musi uri kurarondera makuru mu nzego zari zibwirizwa kuyatanga ntuyaronke abo wategereza kurondera ukababura ivyo ni vyamabishika muri uno mwuga wacu namwe murabizi kumbure uh, uno Placide yadutunye ngo turondere umushikiranganje w'uburinzi n'ubworozi murazi yuko si cyoroshe ariko avuga ati naze kuri iyo mikoro abwira abanyagihugu bamubaze ni muge kandi muzi ko mu biganiro nk'uko mubivuze bya publike usanga n'umuvugizi waba bamutumiye w'ubwo bushikiranganje kugira yishyure ku byo kandi baba n'amatelefone no kubari hanze ariko akantu nashaka kugaruka ko nabo batowe n'abanyagihugu nabo bajejwe amabanga atandukanye ni gute bokora kugira ntibabone yuko umenyesha makuru ari umwansi ahubwo umenyesha amakuru ari kiraro hagati yawe n'abanyagihugu cyangwa abenegihugu mu gihe eh, bojijuka bakumva yuko gushikiriza ibyumviro gushikiriza inyishu ku bibazo abantu bafise bidashikira icyo guta mu gifaransa dogere ya purisima mhm. bidashyikira aho biyanga nibaza ko kenshi bareka eh, gushyikiza ibintu byabo kubera yuko ibibazo bari kubirabazwa biba byamaze gushyika ahantu bitoroshye gutorera inyishu mm. hariho n'ukubwira eh. ngo ngo ndazi byinyegeje inyuma eh, eh, nk'uko nyine mm. mugabo iyo bashobora bose nk'uko harimo bagafatira akararo ku ntongo zibikora mhm. gutanga amakuru ku bibazo bito bito mm. bigenda birabazwa buri munsi bikabaza bimwe gihugu urumva abatowe abajeje intwaro indongozi bakorera ineza y'igihugu ineza naho ntishoboka hatabanje kuboneka ineza y'umwenegihugu cyangwa ineza y'umunyagihugu mhm. abo bantu bakaza barishura ibibazo byabo buhoro buhoro ibibazo gutanga inyishu abantu bakeneye mu gihe umunyeshamakuru ushwe uno munsi ariwe ari ijisho ry'umunyagihugu mu kubaza ibibazo ibibazo nkoramutima ibibazo ibibazo byo ibibazo bihanze igihugu bw'igihugu n'abanyagihugu ibibazo bihanze ikibano mu iterambere muri politike byose byose ibisiciro by'igihugu aho umuntu yimana amakuru yotahura yuko umunyeshamakuru atari umwansi abura umuntu ariko aramufasha gushikana kure gushikana inyishu gutorera umuti ingorane ziba ziriko zibonekesha naho kumenyekanisha n'ibyiza canke ineza abatujejwe abaturongo abatwitoreye bari baruteganiza mm. umuntu akumva yuko ikibazo gishitse bakwiye gutahura yuko amwesha makuru nico kiraro kibashikana kubanya yibusha kubene gihugu mm. bakamenya bati aba bagoniki natwe turi muri bibanza twashizemmo n'abanyagihugu bakitore kugira ngo dutorere umuti canke inyishu ibibazo baba bafise ntibisubire kuba ibintu biza kuvuga gusa amatora yegereje mugabo ku munsi ku munsi bamenye yuko babwirizwa gushikiriza uko uzaba igihugu bumeze bakongera bakumviriza ababatoye abahise imbere nabo ibintu bibahanze mu buzima misi yose niko niko kurako kamo mushikijwe n'umuhuza bikogwa muhuza bikogwa mu la benevolence ajejwe umugambi wishinze kugwanya imvugo zibiugwanko